ในการศึกษาธรรมะเนาะแล้วก็หรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญคือการการวางใจนะคือ ถ้าเราวางใจถูกต้องนะ การปฏิบัติธรรมมันก็จะมันก็จะถูกทาง การวางใจก็เหมือนคล้ายๆเหมือน เรารู้ทิศทางนะที่เราจะเดินทางนะเราก็เดินไปตามทิศทางนะหรือว่าแผนที่ที่เรา กำหนดเส้นทางไว้นะ有一个正确好的心态就像我们要出行一样出门一样我们知道就像一张地图知道那条路怎么样走那我们就对了คือการวางใจถูกก็คือการที่เรารู้ว่าถูกมันคืออะไรนะแล้วก็ทางที่ผิดนะมันคืออะไรนะ 正确的心态，好的心态，啊，就要知道什么是正确的修行的方法，什么是对的，什么是错的。แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบคือ เราจะอยากจะได้แต่ถูกนะแล้วก็กลัวกลัวมันผิดนะมันก็ไม่ได้นะ那也不是说哎我们哎想要对的 想要做对，想要想要正确，然后害怕错了啊，不可以这样。คือทางทางที่ผิดนะก็คือมันเป็นทางสุดตรงนะสองทางเออเกิดชั่ว的错的方法错的哎不正确的方法呢就是我们学习到正确的学习到对的嗯 คือทางทางหนึ่งก็คือทางทางที่เราหลงนะหลงไปตาม ตามอารมณ์ตามความคิดต่างๆนะ错的呢，就是我们迷了，我们迷到妄念，迷到呃许许多多的哎一想一妄里面进去了，嗯。อีกทางหนึ่งก็บังคับไว้กดข่มไว้นะ还有另一个，我们就是去打压 แต่ทางสายกลางนะคือการวางใจที่ถูกต้องเนี่ยคือไม่ลงไปในสองทางนี้นะ正确的正确的方法就是在中道不迷依这个也去打压，也不迷依这个妄量欲望里面进去。แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันคือ เดี๋ยวก็หลงไปนะเดี๋ยวก็รู้กลับมา เดี๋ยวก็เพ่งไป เดี๋ยวก็ผ่อนคลายกลับมาเลยนะ用功修行就是这样的，嗯我们就是迷了，然后看到了回来，啊、呃，迷在专注里面进去了，啊、呃，又看到了又出来，呃，迷去打压了，嗯，又出来了，看到了又出来了。嗯，แต่ถ้าเราแบบ จะเอาถูกอย่างเดียวนะหรือว่ากลัวมันจะผิดเนี่ย มันจะส่วนใหญ่มันจะไปสุดโต่งแบบบังคับไปจ้องไปอยากได้มากเกินไปนะเพราะเราไม่รู้ทันความอยากนะ อยากจะบรรลุธรรมนะอยากจะเข้าใจธรรมะอยากจะดีตลอดนะให้เรารู้ทันถ้ามันอยากมาก เราก็ต้องรู้เท่าทันใจตรงนั้นแหละนะเราต้องรู้ท่าทันใจตรงนั้นแหละนะ แต่อีกด้านหนึ่งก็ด้านกิเลสต่าง ๆ นะ ที่เขาจะชวนให้เราหลงไปคิดหลงไปเสพหลงไปทำตามเขา เราไม่ต้องไปกดเราไม่ต้องไปห้ามนะแต่เพียงแต่ให้เรารู้เท่าทัน เวลาเขาเกิดขึ้นมานะ当他话当他升起来的时候 我们无需去打压他，也无需去制止他，我们只是知道就行了。嗯。ให้วางใจเป็นปกตินะมีกิเลสขึ้นมานะแล้วก็ค่อยรู้เท่าทันว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเนี้我ให้มองเออ กิเลสนะมันก็ส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นมา สติที่ดูที่เห็นนะมันก็ส่วนหนึ่งอยู่คนละส่วนกันนะ升起来的时候，我们就看到烦恼习气是一个，然后去看的有洁净的心又是另一个，它是分开的。ความหลงมันเกิดขึ้นมาเพราะเรา รู้ไม่ทันเวลาเราไปกับเขานั่นแหละนะเราก็ฝึกอะไร ฝึกในการรู้รู้ตัวเร็วๆก็คือว่า เพื่อมันหลงไปปุ๊บ ก็ฝึกกลับมาบ่อยๆ มันก็ฝึกบ่อยๆ มันก็จะกลับมาได้เร็วขึ้น กลับมาได้บ่อยขึ้น我们来训练什么？就是训练这个观看的心很快，就是能够很快的看到，当习性出来的时候，就可以能够很快的看到，就这样来训练，常常这样来训练，训练。嗯，คือให้เราวางใจให้ถูกว่าเนี่ยเออ ความหลงมันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะนะเราไม่ต้องไปดังเกียดเขาไม่ต้องไปผักใส่เขา那如果我们有个正确的心态，啊，心平常心，我们就会去看到啊，那个迷，它是一个我们不用去讨厌它，也不用去厌厌恶它，我们只是知道就行了。คือบางทีถ้าเราวางใจผิดนะเราก็จะเกลียดกิเลส จะชอบแต่ที่เป็นกุศลอะไรเนี่ย那如果我们的心不正确的话，我们就会去讨厌这些习性，然后又喜欢、喜欢、แต่ถ้าเราวางใจเออ กิเลสก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาแสดงนะ สติก็เพียงแค่ดูเฉยๆ ดูซื่อๆไป那如果我们有个正确的心态、良好的心态， 我们就会看到，嗯，这个黄老习性它是自然扬起，只是说来给我们学习而已。那么我们的心有觉性的心，它只是观看。嗯。จิตมันจะไม่เป็นทุกข์เพราะกิเลสนะเพราะว่ามันก็เห็นกิเลสนะแต่จิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนะกิเลสก็อยู่ส่วนหนึ่ง那么我们的心就不会因为这些烦恼而苦，因为我们在观看的心，它是一个。 烦恼升起来的又是另一个，那么就只是观看而已，心就不会因为烦恼而苦。หรือแม้แต่บางทีอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นความเจ็บความปวดนะก็เหมือนกันนะห ลองดูดีๆแบบเวลามันเจ็บเวลามันปวดเนี่ย มันมันเป็นทุกข์ ใช่ไหมแต่มันเป็นทุกข์เฉพาะร่างกายเนาะ身体有发生疼痛的时候，是有苦，可是苦的只是身而已。แต่มันมันกลายมาเป็นทุกข์ใจ เพราะว่าเนี่ยไม่ชอบเนี่ย ในใจรู้สึกไม่ชอบ ความปวดความเจ็บอยากให้มันหายนะ当คือมันหลงคืออะไรหลงอย่างหนึ่งก็คือหลงเข้าไปเป็นผู้ปวดด้วยหลงอีกอย่างหนึ่งก็คือรังเกียจหรือไม่ชอบความปวดนะ 不喜欢厌烦这些疼痛，想要它消失，所以另外一个还有一念一个心念，他又进去了，他迷了，他不想要，他又进去了，跟这个病痛在一起，所以才会有苦。เราเราก็ดูดูความปวดที่มันเกิดขึ้นมาดูแบบยิ้มยิ้มเออเกิดขึ้นมาแล้วเนาะก็เห็นเออมันอยู่ในกายนี่แหละนะไม่เป็นไรก็ให้มันอยู่ไป 微笑着对着他，我们看着他，嗯，没关系的，呃，痛的只是生而已，嗯。เขาจะอยู่นานเท่าไรก็ไม่เป็นไรเขาจะไปเมื่อไรนะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเฝ้าดูมันนะเมื่อน他่多长时间，嗯，那是他่事情，呃，้什么时候走，我们也没办法去控制他，我们只是知道他就行了。 คือถ้าบางทีวางใจผิดอะบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา เราไม่ชอบใจอ่ะเราจะคอยคล้ายๆเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่จะดีอะไรไหมนะเราเ不正确、不对的时候，没有良好的心态的时候，我们的病痛升起来了，我们就会在想啊，什么时候好嘞？什么时候这个病好了嘞？呃，我们的心就会有这样去想。 ถ้าวางใจให้ถูกนะอ้อก็ยอมรับมันเลยเออความปวดเออมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของกายเนี่ยถูกแล้วนะความง่วงเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดขึ้นมา มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็ถูกแล้วนะ่า 啊，昏沉升起来了，它也是自然的缘起而已，对啦。จิตเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งอมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันมันก็ถูกแล้วนะึส่่งทีเขา心它是想很多妄念啊，它也是自然的阳气化，它是自然发生的，它是对的。คือเรายอมรับเนี่ย การวางใจถูกก็คือยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นมาเนาะ有个正确的心态，那么就会去接受啊，接受所发生自然缘起的一切。嗯，ยอมรับแบบรู้ทันเห็นเขานะแต่ก็ไม่ใช่เราเข้าไปเป็นกับเขานะ接受然后去看到他但不是进去成跳进去成为 ยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดหรือว่าไปอยากต่อว่าเออเมื่อใดเขาจะหาย เมื่อใดเขาจะดีอะไรมันเนี่ยอันนี้แหละที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกให้ รู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆรู้แบบไม่ต้องไปจัดการอะไรนะ 刚天长老教导我们说，只是知道，仅仅知道就好了。知道以后，你不用去做任何的措措施、布置。那ยอดของการวางใจเลย。คำว่ารู้ซื่อๆเนี่ย这就是修行最高的调调整心态，一个正确的心态，平常心，仅仅知道。 ไม่ใช่ใช้แต่กิเลสเท่านั้นนะแม้แต่กุศลนะสิ่งที่ดีก็ ก็ให้รู้ซื่อๆเหมือนกันนะบางครั้งมันมีปิติ บางครั้งมันมีความสุข หรือบางครั้งมันไปรู้นั่นรู้นี่นะ ก็ให้เรารู้ซื่อๆนะ有时候 有华喜出来了，有有喜悦，或者有时候我们的心跑去看这看那，呃，也是一样，只是知道。ทำไมรู้ซื่อๆมันถึงเป็นมรรคเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ย为什么仅仅知道它就是啊、呃、对所有一切做这这样做是对的，他就是哎那 发正道里面的道果เพราะการรู้ซื่อเนี่ย มันไม่ได้เจือด้วยด้วยตัณหานะตัณหาคือความอยากนะ他只是知道他里面没有任何欲望นะตัณหาอย่างหนึ่งคืออะไร กามตัณหาคือตัณหาที่เราหลงไปในทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจนะันนั่นเรียกว่ากามตัณหา 因为呃有许许多多的烦恼欲望呢，它就会呃心呢，它会迷依跟我们的六根去。ก็คือ เราไม่ลงไปกับอาการ ที่มันเกิดขึ้น ทางกาย ทางใจนะ心心不迷依身跟心所生起来的一切อีกตัณหา อีกอย่างนะ เรียกว่าภาวะตัณหา คือ เราไปสร้างนะเราไปอยากนะอยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากเอาอะไรสักอย่างหนึ่ง一个就是我们一意去想要得到、想要会、想要有。เช่น เราอยากปฏิบัติแบบอยากได้แต่ความสุขนะอยากได้แต่ความสงบ อยากได้แต่อันดีๆ อะไรแบบนี้就是我们用功修行，我们想要得到，嗯。 呃非常好，就是说心境非常好，然后想要呃安静，想要宁静。หรือตัณหาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาอมันก็จะทำให้ใจมันเกิดความผักใส กิดความต่อต้าน แต่รู้ แต่รู้ซื่อๆเนี่ย เออ มันเป็นการรู้ที่ไม่ได้เจือด้วยตัณหาเนี่ยให้เราฝึกนะ ฝึกให้เข้าถึงสภาวะ ที่รู้ซื่อๆตอนนี้แหละนะ我们来训练，就训练我们的心，它仅仅知道，只是知道而已。เนี่ยการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ก็รวมลงมาถึงตรงนี้แหละนะในสภาวะที่ให้รู้ซื่อๆนะ修行呢，所有最后呢，所有的一切只是来到最高的，就是来到只是知道而已，纯纯的知道。 หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นไอ้ความไม่ซื่อในใจนี่แหละนะที่มันหลงไป เพราะความชอบก็ดีหลงไป เพราะความไม่ชอบก็ดีนะมันไม่ซื่อแล้วนะก็กลับมาใหม่来看到观看到我们的心它不仅不仅仅不是仅仅只是知道它 有许许多多的想要、欲望、迷了，这个心看到。สนุกในการนะพอมันหลงไปสนุกในการกลับมาใหม่ทำแบบนี้บ่อยๆมันจะมีความ มีความคล้ายๆ มีความขยัน มีความพอใจในการปฏิบัตินะเเราห็นวาม趣น看到我们的心迷了，然后回来，า么ห样呢？ เห็นจิตมันหลงบ่อยอันนั้นแหละดีนะ มันจะจะได้กลับมามีสติได้บ่อยขึ้นนะออ我们的心看到我们的心常常迷了这样非常好等我看到心迷了它就可以回来这个就是觉性看到了อันนี้แหละมันจะทำให้จิตมันเกิดเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิก็คือ สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ这个呢就能让我们的心在有了正定力，有了正定力，我们的心有了正定力，就能够哎醒悟过来。嗯，ไม่หวั่นไหวไปในทางชอบหรือทางไม่ชอบนะ心就不会摇摆，摇在两边倒，喜欢跟不喜欢。 ใจเป็นอุเบกขา ก็คือเป็นกลางนี่แหละ เป็นกลางก็คือรู้ซื่อๆมีสติแล้วแลอยู่นี่แหละ心就有了脚之地，能够站稳脚地，脚地就有了觉性，哎，มีสติแล้วแลอยู่ มีสติแล้วดูอยู่นะ就ะ觉性的知道看到。สัมมาสติก็คืออะไรเนะี่ย ก็คือ ระลึกรู้นะกายใจในปัจจุบันเลยเนาะ强大的觉性，就知道在当下，知道现在的当下生更新升起的实相。อะไรจะเกิดขึ้นมานะไม่สำคัญนะเกิดขึ้นมาแล้วให้รู้ทันเนี่ยะ无论什么发生都好，都没关系，发生了就知道看透它。 ภาวะหรืออาการที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะล้วนแสดงไตรลักษณ์นะให้เห็นทั้งนั้นนะ这我们的身，我们的身心里面所发生的一切，啊、它只是成像、事像出来表演给我们看，表演无常而已。เนเห็นตรงเนี้ยบ่อยๆเนี่ยแหละมันเป็นการอบรมปัญญาเป็นการเจริญปัญญาขึ้น就这样常常看法 个就是智慧，智慧不停的增长。เหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยเราสวดเนี่ย เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลาย ทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ย เมื่อนั้นก็จะเบื่อได้ในสิ่งที่เนี่ยในความไม่เที่ยงนะที่เราเห็นนะ就像我们刚才我们诵的经文一样的，我们什么时候看到看到我们身心里面 更是苦的，是无常，是无我的，跟就这样常常看到，他就会哎会放下，他就会厌烦这些。เนี่ยเราก็ให้เราเนี่ยมันให้มีความเพียรนะมีความเพียรในการรู้ตัวนะแล้วก็วางใจให้ถูกนะอย่าไปอย่าไปหลงชอบหลงชังอะไร 就有个正确的心态，我就不会去迷因啊对跟错，喜欢不喜欢。สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเป็นอาการอย่างหนึ่งนะเขาก็แค่แสดงสภาวะการเกิดขึ้นมาแล้วก็การดับไปนะทุกอาการมันเป็นแบบนี้นะ 每一种情绪它都是自然的出始发生了升起，然后就灭掉。หน้าที่เราก็คือดูไปดูไปเรื่อยๆถ้ามันลงไปอ่ะก็กลับมาใหม่เ们的责อย่าไปบังคับตัวเองมากว่าจะต้องรู้ตลอดเวลานะหรือว่า จะต้องปฏิบัติเอาให้ได้นะต้องบรรลุธรรมให้ได้นะ强加自己，强压自己，一定要知道很多，觉知到很多，然后要降法，要悟道，不要这样给自己有这样的压力。มันจะเป็นความเครียดนะมันจะเป็นความกดดันนะ这样就会用用力很大，用压力很大。 แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ไปสุดตรงอีกด้านหนึ่งด้านไม่ปฏิบัติเลยด้านขี้เกียจเลยก็ไม่ใช่นะแต่ให้ปฏิบัติแบบละความอยาก ปฏิบัติแบบวางใจเป็นกลางนะ用就是要一个正确的心态来用功，然后我们的心就能够在中道。 มันจะเกิดความพอใจนะความพอใจพอใจในการทำนะพอใจในการรู้นะ这样呢就会有哎喜欢喜心升起来欢喜心生哎知觉知在觉知喜欢觉知喜欢哎用功嗯เมื่อเราพอใจในการกระทำพอใจในการปฏิบัตินะ มันก็จะมีความสุขขึ้นมาเนี่ยความพอใจหรือความสุขนี้แหละก็คือ ใจก็สบาย ใจก็ไม่เป็นทุกข์นะความพอใจหรือความสุขนี่แหละก็คือใจก็สบายใจก็ไม่เป็นทุกข์นะ ไม่ต้องรอว่าเออเราจะมีความสุขตอนที่เราได้เป็นนั่นเป็นนี่นะก็ฝากไว้ครับ